tuli sõda, läksin sinna, smoking soni maha jäi. ruutjäi maha pelgu linna, nüüd tema saksalasega käib. kes võib noorust, noorust elata, kui noorus tahab, taha keerata. kes võib noorust, noorust elata, kui noorus tahab taha keerata. keegi tahab osta akut, hambakulla pakub sest. sõdurpoiss, sina perset laku, kuulihauke täis su vest. kes noorus, noorust kelatab, kui noorus tahab, taha keerata. kes võib noorust, noorust kelata õnn noorustab, taha keerata pealtpoolt põlvi võitsad kilo, altpoolt põlvi meeter puid. linnaau ja linna ilu maksab ainult türallui, kes võib noorust, noorust keelata, kui noorust tahab, taha keerata, kes võib noorust, noorust keelata norsta tagerata, Kadrioru puudev ilus, siidipesu kärises. tuttav tott sealt Pelgu linnas, plangunajale varises. kinopilet paugutasuks, talle ka pihku pisteti kõik, mis teedleb rahva kasuks, kas likud maas või istud kill. kes võib noorust, noorust keelata, kui noorus tahab, taha keerata. kes võib noorust, noorust keelata, kui noorus tahab, taha keerata. isamaa on hädaohus, teda ka kaitsmas Eesti mees naisel vitt on suures nohus, siiber sita augu ees. kes noorust, noorust kelata, kui noorus tahab, taha keerata. kes võib noorust, noorust kelata, kui noorus tahab, taha keerata. küll me ükskord teeme soti ees jääb võitjaks, eks me näi. kas väsinvit või munnikoti, kas ots või Mister Mäe, kes võib noorus, noorust keelata, kui noorus tahab, taha keerata. kes võib noorus, noorust keelata, kui noorus tahab, taha keerata